الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعذ بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanuhu neka mu je hvala na svim blagodatima kojima nas obasipa salavat i selam neka je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, poslaniku o časnoj porodici, vjernima, Habima i svim vjernicima koji slijede njegov sunnet do sudnjega dana. Evo ja sam večeras dobio jedan težak zadatak, jednu tešku obavezu da na večerašnjoj halki hadisa zamijenim za Kenana. Molim Allaha Đalešanuhu da ovo naše druženje večeras učini korisnim za sve nas, jel? da svi nešto naučimo i molim ga da mi olakša ovaj, ovaj večerašnji zadatak. Jer doista je teško govoriti nakon za Kena. Pogotovo što sam ja mlad i što još uvijek dosta učim, jel? O svemu onome što ću, o čemu ću vam večeras pričati. Stoga bih vas zamolio, iako se potkrade neka greška, da mi to halalite, jel? Pa da me podučite ako ako nešto nisam kako treba naučio, jel? O tome nam govori večerašnja tema, jel? U, u, čitanju Buharijeve zbirke hadisa došli smo do poglavlja o nauzi ili o znanju, jel? Kitabu o ilmu. Pa večerašnji hadis govori o jednoj zanimljivoj dimenziji ilma, znanja, jel? Inače večerašnja tema glasi babu ma zukira fi zahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ilal hibr. Kaže, poglavlje onome što je spomenuto o odlasku Musa alaihi selam morem do hidra ili hadira, kako se spominje, kako se spominje jel, u nekim predajama. Također nastavlja se dalje wa qawlihi ta'ala استعذ بالله هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت rušta. Kaže i riječima uzvišenog hoću li te slijediti da me poučiš onom čemu si ti ispravno poučen. A to je nastavak nastavak kuranskog kazivanja o Musavu alaihi selam i Hidru koji nam je večeras započeo naš Hafiz o kome ćemo večeras jeli, nešto kazati. Za početak šta znači ovo jel, kada govorim o ovom kuranskom majetu hoću li te slijediti da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen mimma ulimta rušda šta je to rušt jel, kada govorimo o znanju imamo više nivoa jel, imamo više faza. Imamo prije svega jeli, znanje kao informacije koje prikupljamo, zatim imamo razumijevanje i imamo primjenu. Kaže Ulema da se rušt naj, po najviše odnosi na primjer. Jel? I rušt prevodimo kao razboritost. Jel? Možeš imati informacije o nečemu, ali ako ne znaš da zabrati šta je tu ispravno, džabati te informacije. Jel? I nećeš to na pravi način, nećeš to na pravi način primijeniti. Jel? Tako da večerašnja tema uglavnom će se kretati oko, oko ovoga termina. Ja. Kaže se u senedu, jel, Haddefeni Muhammed ibn Gureir az-Zuhri. Prenosi Muhammed ibn Gureir az-Zuhri. Kale Haddefena Jakub ibn Ibrahim. Od Jakuba ibn Ibrahima. Kale Haddefeni Ebi. Od njegovog oca. An Salih. Od Saliha an ibn Šihabin. Od ibn Šihaba. Haddefe enne Ubejdallah ibn Abdillah koji prenosi da je Abdullah, Ubejdullah ibn Abdullah ga obavijestio o ibn Abbasu Ennehu tamara huwa wal hurru ibn Qajs ibn Hisn al-Farazi kaže da je ibn Abbas raspravljao sa Hurrom ibn Kajsom ibn Hisnom al-Farazijom fi sahibi Musa o onome s kojim je Musa alaihi salam putovao da bi od njega nešto naučio. Raspravljali su se ko je to u stvari jel? Jel, pa se dalje prenosi, kaže, Kale Ibn Abbas, pa Ibn Abbas rekao, huwa hadir ili hidr, jel? Zavisno negdje se vokalizira na jedan način, negdje na drugi, kaže, pa Ibn Abbas rekao da je to hidr. Kaže, femarra bihima Ubej ibn Ka'b, pa je pored njih prošao Ubej ibn Ka'b. Fada'ahu ibn Abbasim, kaže, Ibn Abbas se ga je pozvao, pa mu rekao, pitao ga, jel? Inni te ma rejtu ana o sahibi haza, kaže. Raspravljam, raspravljam sa ovim svojim prijateljem, jel El Je li fi sahibi Musa. O tome ko je, ko je bio taj prijatelj Musao s kim je on putovao i od kojega je uzimao znanje, Kada govorimo o raspravi, ovdje je možda bitno napomenuti da je rasprava u islamu inače dozvoljena, ali pod jednim uslovom da ona, da je cilj te rasprave da se dođe do istine, a nikako da se pokaže ko je u pravu, ako nije. I inače, kada čovjek, kada ljudi raspravljaju o nebitnim stvarima, a pogotovo o tome ko je u pravu, ako nije, to je znak njihove slabosti. Jel da ovdje spomenemo jednu lijepu priču o muslimanima u Endalusu, jel, u muslimanskoj Španiji. Kaže, dok su muslimani bili jaki, kada su ih kršćani htjeli napasti, kaže ovaj kršćanski vojskovođa poslao je jednog špijuna da vidi, da ispita stanje kod muslimana, kako je mogu li ih napasti, jel? Kaže, pa je rekao ti iđi vidi šta se dešava. Kaže, našao je dvojicu kako raspravljaju. Kaže, o čemu raspravljaju? Raspravljaju, kaže, da li je hadis, neki koji su pročitali, iz Buharije ili iz muslima. Kaže, vratio se ovaj špijun, kaže, ništa, kaže, sada su jaki. Raspravljaju o, o tim sitnim onaj, o tim sitnim stvarima, jel? Ne raspravljaju ko je u pravu, ko nije, kaže. Nakon nekog vremena opet je taj vojskovođa poslao tog svog špijuna i pitao ga o čemu sada raspravljaju, kaže raspravljaju ko je u pravu, ako nije. Ja sam u pravu, ti si u pravu. Kaže sada vrijeme da ih napadnemo, jel? I onda je muslimanska Španija počela, počela slaviti, jel? Inače, znači, rasprava u islamu je dozvoljena, ali samo ako je sa ciljem da se dođe do istine, a nikako da bi se pokazalo da je neko u pravu ili da je neko bolji. Eh, kaže, upitao je Musa, upitao Ibn Abbas, jeli, Ubeja Ibn Kaba, je on čuo od poslanika išta o ovome događaju? O Musavu i njegovom ovom prijatelju, jel? Kaže, pa je Ubej rekao, kaže, se mi'atu nabije sallallahu alaihi wasallam jedhkuru ša'nahu. Kada ja sam čuo poslanika alaihi sallam da nešto o tome govori. Kale na'am, sami'tu e, Rasulullah sallallahu alaihi sallam kul. Ja čuo sam poslanika da kaže Bejnema Musa fi mela'in min beni Israil. Kaže dok je Musa alaihi sallam bio u jednom društvu Israeličana jel benu Israila, džaehu rađunum fe lahu. leh. Kaže došao mu je čovjek pa mu rekao, upitao ga. Hel ta'lamu ahaden a'lama mink. Kaže, znaš li ikoga da je učemniji od tebe? Upitao taj Musa a.s. Pa je Musa rekao, ne znam nikoga, ja sam najučemnija. Kaže, pa mu je Allah objavio, pa Allahu ila Musa, pa je Allah objavio Musa u Bela, kaže, ima, postoji neko ko, ko je učemniji od tebe, ko zna više od tebe. Inače, kada je u pitanju znanje, nikada ne smijemo i ne trebamo u superlativu spominjati da je neko najbolji ili da je neko najučeniji. Te stvari trebamo prepustiti uzvišenom Allahu Đelešanu. Jer on najbolje zna. Nufawudu emrana ila Allah. To prepuštamo Allahu Đelešanu. Inače, često znamo raspravljati da li je ovaj profesor bolji, da li je ovaj hafiz bolji, ovaj najbolji tako dalje i tako dalje. Trebamo se ostaviti toga i pokušati od svakoga uzeti, uzeti korist, a to ćemo vidjeti kasnije da se te stvari, da se te stvari malo, malo drugačije. Kaže, kale Musa, Allahu ila Musa bela abduna hadir. Kaže, ima jedan učebni od tebe, kaže, to je naš rob Hidr ili Hadir, jel? Vesele Musa se bile ili. Šta se dalje dešava? Musa alaihi selam, iako je bio Allahov poslanik, iako je razgovarao sa njim, u njemu nema ni malo oholosti, ni truna oholosti. Nego pita Allaha Đalešanuhu, Allahu dragi, molim te, možeš im pokazati kako da dođem do tog čovjeka pa da naučim to što ne znam. To u čemu je on bolji od mene. Pogledajte, subhanallah, tog, tog lijepog ahlaka, jel? Suprotno od onoga šeitanovog i blisovog kada je rekao Ene hajru min, ja sam bolji od čovjeka kada mu Allah Đelešanu naredio da učini seždu čovjeku. Kaže šeitan, kaže Iblis, ja sam bolji od njega halakteni min narin wa halaktahu min ti. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlji. U Musavom alaihi selam srcu nema ni truna oholost. On pita i traži znanje, traži da nađe tog čovjeka da, da nauči ono, ono što on zna. E, pa dja'al Allahu lehul Kaže, pa mu je Allah želešanuhu kao dokaz, pa Allahu ajeten. Pa mu je Allah želešanuhu kao dokaz dao ribu. Jel? وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه Kaže, pa mu, je, pa mu je bilo rečeno kada izgubiš tu svoju ribu inače se tamo u hadisima drugim spominje a ovo je kuransko ukazivanje koje imamo u suri Al-Kahf jel? da je ta riba koju je Allah Đelešanuhu dao kao znak Musa'u inače ponijeli jel, kada su krenuli on i ovaj njegov pomoćnik Jošua ibn Nun kada su krenuli na to putovanje da nađu Hidra da od njega, da od njega uzmu znanje kažu inače da su ponijeli tu ribu kao hranu jel? bila je ispečena riba i u nekom trenutku kada su išli jeli, ta riba je izašla iz torbe i na čudan način oživila i otišla u more jel? međutim šta se je desilo kaže Allah je rekao Musa'u kada izgubiš tu ribu a, tu vrati se na to mjesto i tu ćeš naći tog čovjeka jel وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ Znači, iz kuranskog kazivanja. Ovdje u ovoj predaji se ne spominje. Znamo da je, jeli, ovaj njegov sluga Jošua izgubio ribu. Primijetio da je riba otišla na čudan način iz torbe i da je pobjegla u more. Jel? Međutim, kako se kaže, tamo šetan je, dao da, da ta zaboravi da, gdje, gdje, da je ispustio ribu, da to kaže Musao, alaihi selam, pa se oni nastavili dalje. Jel? I kada je Musa alaihi selam kasnije zatražio da, da da jedu, jel, da ručaju, onda mu je rekao ovaj njegov sluga, izgubio sam tu ribu, ona je izašla na tome i tom mjestu, kod one istijene, jel, gdje smo stali. Kada pa su se vratili i našli tamo hidra, našli hidra. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خبرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه Kaže, onda su se vratili do toga mjesta, našli hadra, hidra ili hadira e, i Dalje priča je bila, ko što, se govori u kuranskom kazivanju, kaže Ubej ibn Ka'b. Jeli, sa tim završava ova, ova predaja. Kakve poruke možemo izvući iz ovoga hadisa? I šta je to korisno, korisno za nas? Prije svega znamo iz kuranskog kazivanja da je Musa selam kada je sreo ovoga čovjeka, da je od njega tražio, tražio da ga poduči, jel? Pa mu je on rekao, kako, kako Allah kaže, da عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً minna, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا kaže. Pa je našao jednog našeg groba kome smo mi svoju milost ukazali i koga smo podučili znanju koje samo mi posjedujemo. Kažu mu Fesiri da se to znanje zove el ilmu To je znanje koje je Allah Želešanuhu samo ostavio za sebe. I to me je podučio ovoga Allahova, ovoga Allahova roba. Jel? Pa znamo dalje šta se dešavalo. Onda su krenuli, pitao je Musa alaih Hidra, mogu li krenuti s tobom da, da naučim od tebe. On mu je rekao, nećeš moći da se strpiš sa mnom. Subhanallah. Nećeš moći da se strpiš sa mnom, kaže, jer ćeš sresti stvari za koje nisi čuo. I normalno je da nećeš da se moći strpiti. Kaže opet Musa, molim te, mogu li ja krenuti sa tobom? Mogu li krenuti sa tobom sigurno će biti strpljiv i nećete uznemiravati, nećete pitati za to. Kaže, pa su krenuli i naišli na jednu lađu. Jel? Došli do mora i pitali ove ljude što su, što su imali tu lađu, mogu li krenuti sa njim? Mogu li krenuti sa njima? Kaže, pa su i ovi ljudi primili. Jel? I kada su krenuli morem, kaže, Hidr je probušio lađu. I kaže njemu, kaže njemu Musa, la kad imra, kaže, učinio si krupnu stvar, zašto si to uradio? Zar si to uradio da, da potopiš ove ljude koji su te ugostili, koji su te pustili na lađ, Kaže njemu Hidr, kaže, jesam ti rekao da nećeš se moći strpiti sa mnom. Pa onda Musa a.s. kaže, jel to Musa a.s. u zaboravu rekao, pa kaže, kaže, nemoj, me, nemoj mi zamjeriti zbog onoga što sam zaboravio. Vidjet ćeš ako Bog da, će biti strpljiv, da te neću više pitati. Pa su dalje krenuli. I sreli su jednog dječaka, kojeg je Hidr ubio. Pa ga Musa onda kaže, sad ovaj put nije zaboravio. Kaže, nego je od žestine tog djela, od težine tog grijeha, kaže, morao reagovati. Pa mu kaže, zašto si ubio dijete koje nije ni krivo ni dužno? Nema grijeha. Pa mu opet Gider kaže, zati nisam rekao da se, da se nećeš moći strpiti sa mnom. Jel? Kaže Musa alaih dobro, posljednji put, ako se ga upitam, onda nemoj više biti sa mnom, onda se razdvoji Jel? Šta je treća stvar? Kada dolaze, kaže, dolaze u jedno naselje i traže od ljudi da ih ugoste, da im daju hrane. Kaže, ljudi ih odbijaju. I najđu dalje na jedan zid. I kaže, koji je bio srušen. Kaže, i Hidr uzme i, napravi taj zid ponovno. Jel? Kaže njemu Musa, zašto si to uradio? Kaže, zar nisi mogao uzeti nagradu za to? Kaže, oni nas nisu ugostili, ti im napravio zid. Jel? Kaže, Hidr, ovo je kraj, ovo je rastanak između mene i tebe. Ovdje završava naše putovanje, ali ću te obavijestiti o onome što se dešavalo. Ove tri stvari. Pa šta dalje kaže? Jeli, ona lađa koju sam probušio, koju sam probušio pripadala je miskinima, onim ljudima, jel? Kaže, a u tom mjestu je bio vladar koji je uzimao svaku zdravu i dobru lađu. Pa sam je probušio da je on ne uzme da ostane tim, tim ljudima, oni će je kasnije popraviti, Šta je dalje bilo? Onaj dječak kojeg sam ubio, kaže, on, ima roditelje, mu'mine, vjernike, Allah odane robove. Kaže, pa smo se pobojali, fahašina, en o tulijanom u kufra. Znači, pa smo se pobojali da ih taj njihov sin neće odvesti u nevjerstvo, u nevjerstvo, u kufr, jel? Pa smo ga ubili. A da će Allah njima drugo bolje dijete od koje će imati koristi. Jel? I treća stvar, kaže, onaj zid, onaj zid u tome gradu imaju dva dječaka koji su ime ostali su bez roditelja. Jel? Kada, kaže, utradio sam onaj zid, ispod, njih im su im, njega su im roditelji ostavili veliko blago. Ti dječaci kada uzrastu, oni će biti valjani pa će skloniti taj zid. Taj zid inače bio na putu, sklonit će taj zid, kaže pa će uzeti to blago što su ih zaslužili ja. kaže i šta na kraju kaže Hidra وَمَا فَعَلْتُهُ an emri kaže ništa od ovoga što sam uradio nisam uradio po svom nahođenju sve ovo mi je došlo od Allaha Želešanu. I šta tu možemo kao povuku, povuku izvući? Jeste da ovdje ne možemo primjenjivati princip analogije. Niko od nas ne može sad ubiti neko dijete i kaže onaj, ja znam da on neće biti kako treba, jeli, roditelji, roditelji njegovi dobit će drugo djete i tako dalje. Znači nema principa analogije. Jer je Hidr Allahov rob koga je Allah Želešanu podučio znanjem, znanju koje je samo on, koje samo on ima i zbog toga je kao objava, kao objava ne može se koristiti analogno u, u, našim, u slučajima. Koje su još pouke ovoga hadisa? Prije svega možemo govoriti o višeslojnosti znanja. Jel? Imamo više vrsta znanja. Naime, specifičnost Hazreti Hidra koja nam je otkrivena u ovim ajetima jeste upravo u tome što je on upućen u neke dublje nivoje znanja. Nivoje koje tada nisu bili dostupni čak ni Allahom poslaniku Musau alaihi salam. Međutim, šta nas ovdje može prevariti i šta nikako ne smijemo pomisliti? Da je možda Hidr bio vrijedniji, bio vrijedniji od Musa alaihi salam. Jel? Musa a.s. je sigurno bio Allahu poslanik. Govorio je sa Allahom Đelešanu. Kada govorimo o Hidru, on je bio najmanje jedan od Allahovi U dobrih robova kojima je on podario jeli, neke keramete. Tako. To jest Evlija. Većina uleme se slaže da je on bio poslan, Allahu poslanik. Međutim, nikako ne možemo kazati da je on bio na većim deređama od Musa a.s. A to je ono što smo na početku kazali. Možemo govoriti samo o različitim ulogama koje su oni imali. Musa a.s. je bio poslanik radio sa narodom i morao im je prenijeti Allahu Đelešanuhu objavu. Hidr, po svemu sudeći, po priči koju saznajemo iz Kur'ana i, iz hadisa koje možemo o ovoj temi pročitati, po svemu sudeći bio je čovjek koji je radio u tajnosti. Kojem Allah Želešanuhu dao to posebno znanje i imao je svoju ulogu. E tako i danas svako od nas ima svoju ulogu. I ne moramo govoriti ovaj bolji, jel, ne mogu ja biti bolji ako vama večeras govori, možda je neko od vas bolji što će sutra biti dobar inženjer pa će zaposliti nekoga. Znači svako od nas ima područje svoga djelovanja. I svako ima svoj sloj znanja koji treba da primijeni u životu da bi nam, da bi nam svima bilo bolje. Također iz ovog hadisa možemo shvatiti da se neke stvari nikada ne mogu do kraja i u cjelini spoznati samo iz njihove vajištine odnosno posmatrani samo jedne dimenzije. Jel? Ponekad ružne stvari i koje izgledaju kao veoma teški grijesi mogu biti dobre za čovjek To je ono, onaj kuranski princip kutiba alaikum ulkitalu ohu kurhul lakum. Propisana vam je borba, a vi je mrzite, vi je ne volite, jel? Fa'asa an takrahu shay'an wa huwa lakum. Vi možda nešto mrzite, a ono je dobro za vas. Fa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa lakum. A možda nešto volite, a ono je zlo za vas. Wallahu antum la Allah zna, a vi ne znate. Allah zna, a vi ne znate. Stoga sve stvari u životu koje posmatramo moramo posmatrati iz više dimenzija. Moramo posmatrati iz više dimenzija i ne donositi brze zaključke, brze zaključke o djelima koje vidimo kod drugih ljudi. Molim Allah Đelešanuhu da ukabuli naše, naše večerašnje druženje da bude od koristi ovo večeras što sam vam prenio. Na kraju mi je ostao još jedan mali zadatak, a to je u stvari zadatak koji treba zadati vama. Hafiz Kenan mi je kazao da ovdje imamo jel, redovne zadatke sedmične, koji je zadnji put nije bilo, pa je neka sestra napomenula da smo preskočili. Jel? Jel, pa je Hafiz Kenan rekao da obavezno zadam za, idući put jedan zadatak. A taj zadatak bi se sastojao u sljedećem. Ako Bog da u narednoj sedmici da svako od nas u svojoj mahalskoj džamiji gdje klanja u svome žematu uradi nešto korisno. Da pospremi, da kupi sijalicu, da očisti abdestanu ili bilo šta drugo. I obavezno idući put ako Bog da na jedan papirić da svako donese naravno bez imena i da kaže šta je uradio. Hafiz Kenan je običao nagradu za najbolju ideju koju, koju ponudi koju ponudi neko od vas i da kaže tačno u kojem džematu, znači šta je uradio u kojoj, kojoj džami, u kojem džematu je uradio. Molim Allah Želešanuhu da nam pomogne da budemo bolji vjernici, da slijedimo sunnet našeg poslanika, alaihi salam. No, učim se dobro. Dobro, pružit ćemo dovu još sa tim završiti. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه الكافي من تحرى رضاه والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وعلى آل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح